ต่อไปหน้า87ทำวัดเย็น โดยไม่ต้องแปลก่อน โยโซภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากาโตเยนะภะคะวะตาธรรมโม สุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆตามมยังภะคะวันตังสะธรรมังสะสังขังอิเมหิสการเรหิยะทารหังอารวปิเตหิอภิปุจยามา าธุโนพันเตภะคะวาสุจิรัตปรินิพุโตปิปัจจิมาชนตานุคัมปมาณสาอิเมสการเรตุกตาปนาการภูเตปฏิคันหาตุ อามากังทีครตังหิตายาสุขายาอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวตาธรรมโมธรรมังนัมสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิหันธรรมยังพุทธสาภคะวะโต ปุพพาคณมการังกโรมาเซน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 อันธรรมยังพุทธานุสตินยังกโรมาเซมตังโคปนาภควันตังเอวังกัลยาโนกิติสัตโทอภุคโตนอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจรณสัมปันโนสุขตัวโนกวิทูอนุตารปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติทันธรรมยังพุทธาภิกิติงกโรมาเซม พุทธวารหันตวรตาทิคุณามิโยโต สุทาพิยานกรุณาอิสมาคตาโตโคเทสิโยสุชนะตังกัมรังวสุโร วันตามหังกัมรนังสิรสาชินเททัง พุทโธโยสัพพปานิทังสารนังเทะมุตตมังปัตมานุสติทานังวันตาวิตังสิเรนังพุทธัสสะหัสสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิสโร พุทโธทุกขสสกาตาจะวิตาตาจะหิตาสเมพุทธัสสังนิยาเทมิสาริรันชีวิตังจิตังวันทันโทังจริสามิอุตตเสวสุโพธิตัง นาจิเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนวัตเทยังสัตตุสาสเนพุทธังเมวันธรรมเนนยังปุญญังปสุตังอิทา สัพเพปิอันตรายาเมมเหสุงตัสเตจะสังกายเยนวาจายวเจตสาวาพุเตกุกัมมังภะกตังมยายังพุทโธปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตเลสังวริตุ นธรรมยังธรรมานุสตินยังกโรมาเซสุวากาโตภะคะวะตาธรรมโม สันทิติโกอาคาริโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยหิติ อันธรรมยังธรรมาพิกิติงกโรมาเสสวากาตตาทิคุณโยกวเสนาสยโยโยมาคปากปริยัติวิโมกเพโทธรรมโมกุโรกัปตนาตถาธาริธาริ วันธามังตมะรังวรธรรมเมธังธรรมโมโยสัพพปานินางสรนังเทพมุตมังทุติยานุสติทานังวันทามิตังสิเรนัง ธรรมะสหัสมิตาโสวธรรมโมเมสามิกิสโรธรรมโมทุกขาสกาตาจะวิทาตาจะยิตัสเมธรรมะสหันิยาเทมิสริรันชีวิตันจิตัง วันทันโตหังจริสามิธรรมเสวสุธรรมตังนาติเมสรนังอันยังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเจนวัตไทยังสัตุสาสเน ธรรมังเมวันธรรมานเนนยังปุญญังปสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายาเมบะเฮสุงตัสเตจัสากายเยนวาจายวเจตสาวาธรรมเมกุกรรมังปะกตังมยายังธรรมโมปฏิคันตุอจยันตัง กาลันตะเลสังวริตุงวัธรรมเมหันธรรมยังสังขานุสตินยังกโรมาเซมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทางจัตตาริปุริสยุคานิหัตถปุริสปุคะลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆ อาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญจเริกรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติหันธรรมยังสังขาพิกิติงกโรมาเซ สัทธรรมโชสุปฏิปฏติคุณาทิโยโตโยธาพิโทอริยปุคลสังกเสโทสีลาทิธรรมปวราสยกายจิตโตวันธามหังกมริยานคนังสุสุทัง สังโฆโยสัพพปานินางสรนังเขมมุตตมังตติยานุสติทานังวันทามิตังสิเรนังสังขัสสาหัสมิทาโสวสังโฆเมสามิกิสโร สังโฆทุกขัสสคาตาจวิทาตาจยิตาสเมสังขัสสาหังมิยาเทมิสริรันชีวิตันจิตังวันทันโตหังจริสามิสังคัสโสปฏิปันนตัง นาทิเมสรนังอันยังสังโฆเมสรนังวรัง เอเตนะสัจวัตเชนวัตเทยังสัตุสาสเนสังขังเมวันธมาเนนยังปุญญังปสุตังอิทั สัพเพปิอันตรายาเมมะเอสุงตัสเตจะสังกายเยนวาจายวเจตสาวา สังเกตุกรรมังภกตังมยายัง สังโฆปฏิคันหาตุหจยันตังการันทะเรสังวริตุงวสังเกตอนนี้ก็ถือว่า จบทำวัดเย็น แต่ยังไม่ได้กรวดน้ำก่อนที่จะกรวดน้ำบทอุทิศนาทิฐานคาถา ต่อไปในหน้าหนึ่งร้อยก็ให้เลือกสูตรพระสูตรพระปริตและคาถาต่างๆ บทใดบทหนึ่ง หรือหลายบทตามแต่เวลาและความประสงค์ ตั้งแต่หน้าที่ร้อยสี่ถึงหน้าสองร้อยสิบเอ็ด แล้วจึงมากรวดน้ำบทอิมินาในภายหลัง ต่อไปนี้ก็จะสวดปวดกรวดน้ำก่อนนะแล้วก็ในที่นี้ก็จะเสร็จแล้วจะสวดพระปริตคือสสิบองตำนานภายหลัง ท่านที่จะสวดตามหรือจะเลือกเลือกสวดบทใดบทหนึ่ง ก็หัดสวดแล้วก็สวดตามนั่นได้